для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. Свет не без добрых людей. Чуткая праганнены спатканне з Васілём вельмі хутка дайшла да глушаковай хаты. Першай, мабыць, даведалася халімоніха, прынесла вестку ад некага суседак, сразу ж стала сарамаціць і клясці Ганну. Неўзабаве даведаўся стары, старый, Слова не сказаў, але зірнуў тхарынамі вачыма так, што ўсярэдзіне ў Ганны заныла ад страху. Яухіма не было. Ён прыехаў з поля пад вечар. Адразу, як толькі ён уз'ехаў на двор, Халімоніха кінулася да яго, але стары глушак вярнуў яе з двара. Стары і Яухім разам вярнуліся ў двух на бацькаву палавіну. Калі яны ўвайшлі, стары загадаў Халімонісе, каб дала есці. Глушакі паселі вячэраць. Яухім, мабыць, таксама сеў за стол, адразу не зайшоў у палавіну, дзе была, і чакала бяды Ганна. Яна здагадвалася. Яухім ужо расказалі, ведае аб усім. Сядзіць моўчкі жуек, піць злосцю. Праз забітыя дзверы чула. Усе маўчаць. Хоць бы слова прамовілі, усе душацца злосцю, прагнуць помсты. Ганніна сэрца ныла. Нядобра, што ж з гэтага будзе? Трывога гнала яе з хаты ўцячы, выбавіцца. Але як ты ўцячэш? Куды? Мужава жонка. Пустое ўсё. Усё адно рана ці позна не мінавала б. Усё адно. Дык чаго ж яна баіцца? Хіба ж яна не ведала, што так будзе? Да слыху дайшло цікуюць ходзяцькі, роўна, мерна, завыў на двары сляпы сабака, цягуча, доўга, і вось пачалі ўсе ўставаць. Я ўхім выйшаў. Зараз сюды ўвойдзе. Адчыніліся дзверы, Твердо затупали боты. Ближей, ближей Ганна стиснулася. Яухім стаў побач. Хвіліну маўчаў адно соп сярдзіта важка, але прамовіў як бы спакойна. Зноў знюхалася. Аб чым я то ты? Нібы не зразумела Ганна. Не знаеш. Вочы яго працяналі Ганну. Рот крывіўся злосцю, нянавісцю, лютасцю. Звер мільганул у галаве Ганны. Заб'е насмерць. Яна чула сябе кволаю, бездапаможную. Сэрца моцна білася, але яна стрымлівала страх – старалася, каб не бачыў, што яна баіцца яго. Але яна і не баіцца. Няхай што будзе тое будзе. Усё адно рана ці позна. Яна адзначыла мімаволі ўжо за дзвярымы свякруха не абразгала посудам ліпла мусіць да шчылін, слухала. Стары таксама не падаваў голосу, прыслухоўваліся і чакалі. Не знаеш, зноў прамовіў Йохім. Скажаш, мабуць, спакойна адказала Ганна. І тут Яўхіма прарвала. Сука! Сука! Не ўправілася адхіліцца Яўхіма ў кулак удару ў сківіцу, нібы гіра. Яна і ойкнуць не паспела, як упала, затуліла адно твар рукамі. Яўхім люта, колькі сілы ударыў ботам раз, другі, ёй зацяло дыхаць, заб'е. Ну і няхай, усё адно. Яўхім і забіў бы, можа. Б'ючы ён не толькі не спатольваўся, але шалеў яшчэ больш. Шалеў асабліва таму, што жонка блудніца хоць бы голас падала, хоць бы застагнала, не толькі не прасіла літасці, але і болю не паказвала. А пантаны злосцю Яўхім не заўважыў, што дзверы сенцаў расчыніліся, у іх паявіўся сцяпан, якога прымала, цягнула назад глушачыха. «Сцяпанко, не чапай, не тваё, не чапайся!» – казала яна. Але Сцяпан вырваўся, кінуўся як к Яўхіму, хацеў адпіхнуць яго ад Ганны толькі дзетам. Яўхім таўхануў так, што ён паляцеў патыліцай да печы. «Не лезь!» Тут на падмогу Сцяпану подскочыў ужо ўстрывожаны стары глушак – Каршаком кінуўся наперад яўхіму, стукнуў сына ў грудзі: стой, стой, кажу табе. Тато, сыдзіце. На момант запыніўся, прахрыпеў чырвоны з дзікім позіркам яўхім, гатовы кінуцца, здаецца на бацьку, Але глушак зноў стукнуў яго і прасіпеў злосна: « Дурань, абоўдзела ты! Не даючы сыну апамятацца адпіхнуў яго ад ганны. Ужо калі ў яўхім яшчэ ўвесь трасучыся ад неперажытай лютасці адышоў і сеў на лаўку, глушак сярдзіта папракнуў яго як малога. Бі, дазнай меру. Поўны крыўды за сябе і гневу да яўхіма падступіў Сцяпан. Это ты за это ведаеш адкажаш, За это ведай, што можа быць. Не сунь носа, адказаў Яўхім. Другі раз у міліцыю заяўлю, закрычаў Сцяпан. Ты пад суд у мяне пойдзеш у тюрму. Не лезь, ускіпеў Яўхім, аж узняўся на лаве. А не дак як... Халімон зіркнуў на Сцяпана, на Яўхіма і загадаў малодшаму. Ідзі адсюль, не тваё дзело. Глушак павёў позіркам. Нявестка ўжо стаяла спіной да ўсіх, трохі сагнуўшыся, трымалася за бок. Распораз яна ўскідвалася ад нейкага нутранога болю, аж захліпалася, але маўчала. І я ўхім таксама маўчаў. Ён быў узрушаны, нерухомыя лютыя вочы, нічога, здаецца, не бачылі. Стары адчуваў, што ў любы момант ён можа зноў кінуцца на Ганну. Тады глушак вывеў Яўхіма на сваю палавіну. Штосьці ў баку рэзала Ганну так, што зацінала яе дыханне як касой рэзала бок. Боль быў такі, што трываць, здаецца, не было як. Але Ганна трывала, супакоювала сябе, ну от і всё. Ось і ўсё самае страшнае перабыла. Дайшло ўжо. Дазнаўся, папомсціўся. Няма ўжо чаго таіцца і баяцца. Няма чаго. З гэтага дня ў глушаковай хаце узгарэлася вайна. каб я ўхім не лаяў і не біў ганну, злосна бязлітасна. І як заўсёды Ганна цярпела гэтае біццё моўчкі, толькі вішнёвыя вочы гарэлі ў партым нядобрым агнём. Разам рабілі Ганны Яўхім у гаспадарцы. Разам сядзелі за сталом, ляжалі ў ложку, а былі як бы аддзелены непераходнай мяжой. Былі як ворогі, скаваныя, адным путам. Цяпер вечарамі Яўхім часта прападаў у ларывона. Ганна тым часам у потімку клалася спаць адна, але сон не браў. Сцягучы няўціхнай тугою, як пакуты чакала, калі затупаюць на ганку Яўхімавы ботай. Не адзін раз паўтаралася адно і тое ж. Загадзя ведала, што будзе, калі ён п'яны пануры прыцягнецца. Я ўхім вобмыцкам сунуўся да ложка, важка садзіўся, сцягваў боты. Боты не слухалася. Ён нецярпліва мацюкаўся, сцягнуўшы, кідаў водмыш, грымотна, а потым лес пад коўдру даганны. Ганна чула едкі дурнутны пах самагонкі. Яго цяпер звычайны пах. Чула натужнае злое сапенне ляжала нерухома, паказвала нібы спіць, але яго, гэта не толькі не стрымлівала, а злавала яшчэ больш сука кляў ён гадзіна. У розныя вечары словы былі розныя, але сэнс іх быў звычайна адзін. Знайшла каго, Прамяняла мяне на каго, казаў я ўхім, на эту гніду. Ганна маўчала не гаварыла нічога не толькі таму, што ён не любіў, каб пярэчыла, але не хацела і не магла вінаваціцца, апраўдвацца, не шукала сцежкі да прымірэння. Але калі ён, звярэючы ўжо ад яе маўчання і непадатнасці пачынаў шалёна гнуць ёй плечы і круціць рукі, Яна трывала болей не прасіла літасці толькі часам, калі цярпення не ставала больш, гразілася яўхіму, што пойдзе ў раён, скардзіцца на яго ці ўвогуле ўцячэ. Ткніся толькі туды, у раён, сіпеў яўхім, толькі паспрабуй дык пабачыш. Паспрабую цекці, на вяроўцы прывяду як суку. Не адзін раз, як бы ўжо цвёрда надумаў, гразіўся ёй. Я цябе заб'ю, зарэжу, калі што якое. Няхай арыштоўваюць, засудзяць, хоць у салаўкі сашлюць мне пляваць, А ўсё адно не жыць табе, калі што якое такое зробіш. Бачыла, што не пляце попусту, што калі прыйдзецца, спраўдзіць ён сваю гразьбу, Але таіла страху сабе, аж ляжаць спакойна не магла побач, але раптам чула лёгкасць бясстрашнасць. А чаго ёй дрыжаць? За такое жыццё няхай яно прападзе. Адно не мянялася ў Ганны, хоць ведала, што не толькі злосці, лютасць жывуць у ім да яе не на міг, не пашкадавала Яўхіма, не жалілася над яго дурным каханнем, бы агнём выпалила ў ганнінай душы, спагаду і шкадаванне да яго. Чуючы, як ныюць плечы, баліць усё цела ад яўхімавай ласкі, цешылася Ганну ўспамінамі пра спатканне з Васілём, радасцю сустрэч, такіх яшчэ блізкіх, чутных і тых, якія здаваліся даўно ўжо нібы забыліся. Весела і горка было ад тых згадак. Што б яна не аддала цяпер за тое, каб зноў вярнуць, то бесклапотнае неразумнае шчасце, якое некалі само ішло да яе. Каб не я ўхім, а Васіль вось так быў побач. Няхай маўклівы, Няхай недовольны якой няўдачай, часам няхай несправядлівы, недаверлівы да яе, але ўсё ж жаданы, любы і родны, адзін любы, адзін родны, адзін на ўсім свеце. темной душной тишине бессонных ночей у парты учепливать робили Ганну думки Мары, як бы зноў споткаться, хоть на момант, хоть одним словом перамовиться. У гарачай растрывожанай галаве яе, як сон у вачавіткі ўзнікалі добрыя шчаслівыя малюнкі. Вось сустрэліся раптам, калі ішлі па загуменню да сваіх, і нікога навокал, толькі ён да яна. Васіль так рада ёй, што, відаць, чакаў, не мог дачакацца. Вось ён стаіць, маўчыць, толькі цісне руку і так балюча цісне, што трываць, здаецца, няможна. Але ён, як бы не баліць, Няхай цісне, няхай. А вось на вячорках яна прадзе з жанкамі кудзелю. Зайшло некалькі мужчын пагаманіць ён сярод усіх. Вось ён сядзіць, маўчыць, слова ёй не кажа. І яна маўчыць, не зірне нават на міг, ведае, што жанкі сочаць. Не глядзіць на Васіля, але сама ўсё-ўсё бачыць бачыць усё і ўсё разумее, нават як бы думкі яго чуе. І ён чуе. А вось узяла прасніцу, пайшла нібы дадому, а ён неўзабаве за ёй. І зноў яны ўдваіх як калісьці каля плота. Цемра, дождж ім жыць, А ім добра добра. -добра. такія хвіліны здавалася яна сабе страшэнна безнадзейна адзінокай. Душу паліла роспач і з крыўдамі, што поўнілі ганну, усё часцей упаўзалі, апаноўвалі, трывожылі ліхаманкавыя думкі. А можа кончыць усё разам у адзін момант. Трохі страху, нядоўга болю, і ні карчоў, ні пакуты, ніякай больш не будзе. Чортава вока на гнілішчанскім возеры супакоіць яе ураз. За хвілінамі безнадзейнасці і адчаю прыходзілі веры і рашучасць. А можа, не ўсё яшчэ прапала. А можа яшчэ можна што паправіць. Свет вялікі не можа быць, ёсць у свеце месца для яе васілёвага шчасця. Ці ж не бачыць яна, што не любіць Васіль сваю маню. Можа пазваць, пайсці з ім хоць на край света, к шчасцю. Далей, як мага быць. Як ніколі нямілая была ганні цяпер глушакова дамоўка. Як у няволі ў палоне, акружаны з усіх бакоў ворагамі чула сябе Ганна дзень пры дні. Як раней рабіла яна, што трэба было, але рабіла нібы заведзеная, поўна ў душы непрыхільнасці і нянавісці да ўсяго, што было глушаковым дабром. Ні раз ні два кляла яна ў думках глушаковых хлявы, глушакова гумно, глушаковых свіней, авечых, глушаковых сабак, усё, што было глушаковай уцехай. Кляла, звала з маўклівага неба пагібель на ўсё гэта. Цэлымі днямі было не перамаўлялася Ганна ні з кім, хоць бы слова сказала, не глядзела ні на кога. Не спрабавалі загаворваць з ёй і яны глушакі, толькі адзін сцяпан, немаведама чаму хіліўся да яе, лі пад данымі вачмі, але яна як бы і не заўважала ні яго прыхільнасці, ні самога яго. Вось так і жылі маўчалі, калі пораліся ў хаце, калі рабілі ў хлявах, у гумне, маўчалі за сталом. Маўчалі. Усюды і заўсёды былі яны навек ужо чужыя, нядобразычлівыя, няпрыяцелі, якіх лёс нібы надздзек, звёў у адной хаце у адным куце. У той самы дзень, калі чутка пра сустрэчы Васіля і Ганны узлезла ў глушакову хату, прыйшла яна і да дзятлікаў. Першая даведалася пра гэта Васілёва маці, якой перадала нядобрую навіну нібыта Ігнаціха. Занепакоены, устрывожаная вельмі, дзятліха і знаку не падала таго, якім важкім каменем легла ёй на сэрца небяспечная гэта маці бяда. Не паказвала дзятліха трывогу і сваім, толькі з таго, як паглядывала час ад часу то на Васіля, то на Маню, як сачыла за імі, можна было б здагадацца, што гняце паліць яе бяда. Тоечы страх свой, як ніколі лагодна хадзіла яна каля мані, чым толькі магла старалася дапамагчы дагадзіць, нібы старалася пацешыць, парадаваць за тую крыўду, што зрабіў яе Васіль. Харошы які, А які ж харошы! хілілася прымані над калыскую з васілёвым сынком. Агу! А разумны ж які хлопчык, А такі ж малы, а ўжо ж знае, што да чаго смяецца. Агу, А ты ж мой маленькі, казала Васілёва маці малому. Маня, як заўсёды паволі, быццам ляніва рабіла сваё, паволі быццам ляніва насіла папаўнелае цела. Васілёва маці, што увагі не зводзіла з яе гонічы трывогу, знарок супакоівала сябе, не зная нічога. Супакоівала сябе, але супакаенне не прыходзіла, чула, што блізка тая пара, калі да яе дама не ўсё дойдзе, дойдзе не аб мяне, і да бацькі, і да яе прыйдзе. І ў дзятліхі проста з рук усё валілася. За цеснай халупай, у якой яны яшчэ туліліся, цюкаліся керы, былі чуваць мірныя галасы працы. Гэта стаўлялі новую васілёву хату. Зрубы ўжо складзены, рабілі кроквы. Глядзі ды радуйся, здаецца, вось-вось можна будзе перабрацца, а вось тут раптам такое. І каб стаўляў кроквы іншых, то а то ж пракоп сам манін бацька з сынам пятром маніным братам. І лес вазілі, і чысцілі бярвенні разам, разам складалі, і склалі ж глядзі, не наглядзіся. Відная, прасторная на дзве палавіны хата, якой век не было б у іх, у дзятлікаў адных. Нарадавацца не магла з Васіля дабіўся свайго, дабіўся чаго хацеў у людзелічы выйшаў, сам выйшаў і сям'ю ўсю выціг і вось на табе. Забыў даўно думала ганну тую. Забыў думаў і ўспамінаць не ўспамінае, але ж не, аказваецца, і не забыў і не астыў. Зноў загарэўся Васіль зноў пацягнула да Ганны на бяду. То та смутны быў апошнім часам усё таіў нешта ўсё тупаў без ранейшай ахвоты, нешта хмурыўся быў нейкім одуме. А маці гадала: што ж за прычына? Мо баялася захварэў, можа, што яшчэ, А яна вось яна, тая хвароба. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, ліка пташук.